Pirmoji Samuelio knyga, 29 skyrius. Visi filistinų būrei susirinko Afeke, o izraelitai pasistatė stovyklą Jezreelyje prie versmės. Filistinų kunigaikščiai ėjo su šimtais ir tūkstančiais, o Dovidas ir jo vyrai ėjo paskutinėse eilėse su Achišu. Tada Filistinų kunigaikščiai kalbėjo ką šitie hebrajai čia daro. Ahišas tarė filistinų kunigaikščiams. Tai Dovidas, Izraelio karaliaus Sauliaus tarnas, kuris jau seniai su manimi ir aš nieko blogo jame nepastebėjau nuo jo ateimo pas mane. Filistinų kunigaikščiai supyko ant Ahišo ir tarė, siūsk tą vyrą atgal, tegul grįžta į vietą, kurią tu jam paskyrei ir neina su mumis į mūšį, kad jo metu netaptų mums priešų, nes kaip jis galėtų įsiteikti savo valdovai, jei ne šitų vyrų galvomis. Argi ne šitas Dovidas, apie kurį dainuodavo šokdami. Saulius nukovė tūkstančius, o Dovidas dešimtus tūkstančių. Tada Ahišas pasišaukęs Dovidą jam tarė, kaip viešpats gyvas, tu esi sąžiningas ir tavo įėjimas ir išėjimas su mano pulkais man priimtinas. Nes aš nieko blogo neradau tavyje nuo to laiko, kai atėjai pas mane iki šios dienos. Bet kunigaikščiams tu nepatinki. Taigi grįžk ramybėje, kad nepiktintum filistinų kunigaikščių. Dovidas atsakė Ahišai, ką aš padariau, ką atradai savo tarne per tą laiką, kai esu su tavimi, kad negaliu eiti į karą prieš mano valdovo, karaliaus priešus. Ahišas atsakė Dovidui, tikrai mano akise tu esi geras kaip Dievo angelas, bet filistinų kunigaikščiai pasakė, jis neis su mumis į mūšį, anksti rytą atsikelk su savo valdovo tarnais, kurie yra atėję su tavimi, ir iškeliaukite, kai tik prašvis. Dovidas ir jo vyrai atsikėlė rytą ir pasiruošė keliauti atgal į Filistinų šalį, o Filistinai išėjo į Jezreelį.